and the girls are sweet to me. Need you with my darling this card. Isan, alas, isan. Bidea hartzen du da. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Ona da, bai, ez dakit. Amets bat bete dute. Au zerta izan naiz. Kultur alea Euskal Irratietan. Kaixo arratsaldean entzule gaur abenduaren 10 Durangoko Euskal Liburu eta Diska Azokaren ondorengo egunean aurkitzen gara balantzen ordua iritsi da eta antolatzaileak oso pozik agertu dira lortutako emaitzekin uspenak gainditu baitituzte euria egin arren iazko bisitari kopurua gainditu egin baita egun bat gutxiagoz baina jendea barra barra ikusi al izan da aurtengo Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azokan Eta gune guztiek izan dute harrakasta hori diote gerediaga elkartekoek. Amaika eh, sormen lan ikusial izan dira, aurten ere durangoko azokan eta gu, ba, bertan izan ginen eostiralean idazleekin eta musikariekin besteak beste mintzatzeko aukera izan genuen eta gaur, Ba, bertan izan genuen, enkontru bat gogoraraziko dugu Jon Arretxe idazlarekin izan baikinen berriki, novela beltz bat plazaratu baitu erein argitaletxearekin. Ture, detektibearen ba, abenturak irakurri izango ditugu, bere emeretzi kamera izeneko azken novelan. E, izan ere, idazleak Bilboko San Francisco auzoan bizi den Burkina Fasoko etorkin bat protagonistatzat hartuz, baidatzi nahi izan baitu, umore klabean, bere azken novela. Baion arretxeren erranak gogora ekarriko ditugu liburu hontan murgilduz. Idazleak berak, adierazi baitigu zer dela eta San Francisco auzoan Bilbon aurkitzen den auzo berezi hontan kokatu nahi izan duen novela. Bueno, autu bikoitza izan da behar bada nire azkenengo, bueno, bide literatura ba nahiko idatzi dut, gero humorezko literatura ere bai, aspaldi honetan azken urteotan nabil novela beltza idazten, baina hiri klasikoetan kokatu beharrean normalen nire gustoko hirietara atzerrira eraman ditut, ez, kokaguneak, ba, lehenengo ba, Parisen hasi nintzen, gero Lisboan, gero Estambulen, Tangerren, Hor Afrikako iparraldean, eta jende asko esaten zidan, bueno, ezin da Euskal Herrian kokatu novela beltz bat, ezagaitik zoaz hainbestea kanpora ez da, eta esan nuen, bueno, ba, bai, bai, da, eta Euskal Herria apur bat aztertuta esan nuen, jo, ba, daukagun hiri handiena Bilbo da, eta Bilbo barruan dagoen San Francisco getoa, ze geto handi bada, eta Afrika txiki bat, aldi berean, hor txertatuta dagoena, ba, oso oso kokagunea proposa iruditu zitzaidan eta ordun ba, ba horrez ba, egitik aukeratu auzo hori eta ero pertsonaia nagusia baita esaten zidaten, ez? Ba, zer, e, eh, jode, idazle novela beltzeko idazle guztie daukate holako pertsonaia bat, detektibe antzeko zerbait ez da, eta esan nuen, venga, banik ere sortuko dut, eta holako ba, polizia hoi bat, edo ez dakit, holako sortu beharrean, ba, bururatu zitzaidan, Afrikatik etorritako etorkin bat bihurtzea, ba, detektibe edo sasi detektibe edo holako zerbait. Esan duzu azken urteetan novela abeltzak eh, idazten dituzula, hausere novela abeltza dugu, baina umore puntutik ere irakurri beharreko novela horietako bat. Hori da, hori da beste aldaketa bat behar bat, ez da, nire aurreko novelak oso oso tragikoak ziren, oso gordinak, oso gogorrak, beti bilatu dut ba, gizartearen azken, azken, azken maila, ez da, ba, nire pertsona jentzat, eta azkenean ba, tragedia utzak ziren, jende guztia ba, gaizke amaiten zuen e, e, hilda eta orduan orain honetan esan no, bueno, aldatuko do pizka bat ikuspegi hori ere pizka bat arindu edo egingo dut eta humoreren bidez egin dut hori ez da esan daiteke novela beltzetan ez da inuz ezer esan behar zer gertatzen den baina karo, saga bat bada pertsonaia bat sortu badut suposatzen da azkenean ez dela hilko eh? eta ez dut hil pertsonaje hau ture hau mamadu ture ezta? eta eta saga bat egitea da berarekin, eta beti ere bazuk esan duzuna. Beti umore puntuaz, umore klabean ulertu beharreko liburua da. eh, esango dugu, esan duzu Bilboko San Francisco auzoa geto handi bat dela ez da. ezagutzen ez duten horientzat, eh, esango dugu, azpimarratuko dugu, auzoa zat hartzen dela, marginala ere dela eh, diotela askok, eta testu inguru hontan, ez, girotu duzu zure azken novela, em, Espikatuko iguzu pixkat, e, eh, ba, ture, e, nagusi honen, eh, esan duzu, sasi detektibiraren lana izango hartuko duela, baina nola jaiotzen da pertsonaia? Ba, ture hau da, ba, hainbat milak Afrikarren eta etorkinen antzera, ba, ona llegatu dira, gure hirietara ba, etorkizun bila, ez, eta, eta Ture hau bizi da patera pizu horietariko baten, pizu konpartitu baten, beste afrikar batzuekin, gelak eh, konpartituz, elkarbanatuz, banatuz, eta, eta aldan moduan ba, bizirik iraun behar du, ezta? Orduan, honi zer bururatzen zaio, ba, magoarena, astiarena edo egitea, ez? Eta orduan, hasiko da txarteltsoak banatzen, e, profesor Ture, olako zer, bai, ba, bueno, olako txar, txartel klasikoak, e, askotan topatzen dira afrikarrak ire hondietan olako txartela banatzen, esanaz, ba, ba, aztiak direla etorkizuna asmatu aldutea kauriak, e, botas edo botere berezea dauzkatenak, Afrikan tradizio hori oso luzea da, nik hori ikusi dutan Afrikan, eta badago jende oso oso errespetagarria, eta Eta nik uste benetako boterea dauzkana, nik ez da gero nola arraio egiten duten eta hori, ez da? Baina Afrikan tradizio handikoa da, hori kauri, kauri jaurtitzaiena, e, mago, magia beltza zuria erabeltzen dituen jendearena, eta hori ona ere etorri da, ze Afrika ona etorri da, ezta, gure artera. Eta orduan berak badaki, bueno, iruzurti utza dala, baina esaten du, bueno, nola edo ala, bizirik iraun behar dut, eta hori esaten du, ba, berak etorkizun da dela era guztietako problema konpondu, lako txartelak banatzen hasten da, kalean zehar, eta, ba, aterako zaizkio kasuak, pizkanaka, ba, telefono deiak eta, bueno, ba, nahi nuke arazau konpontzea, gauza zara, eta bai, bera baiet, baiet, gau, diru ateratzearen edo zere egingo du, ezta? eta horrela da sortuko zaizkio kasu batzu nahiko nahiko berezia nahiko bitxiak derak inola ere pentsatuko ez zuen ba lekuetara eramango duten kasuak bilboko eta Euskal Herriko elitearen mundu horretare opera mundura ere eramango du kasu batek eta eta bueno eta beste gauza gertatuko dira E, San Francisco hauzan izan zinen, e, idazten ari zinela, e, bertako errealitatea plasmatzen da liburontan? Bai, bai, iaia ardatz nagusia da, hori ze, ezta? Gainera saga bat egin nahi nuenez eta jarraitu nahi nuenez, eh, nahi nuenez eh, pertsonaia honekin uste nuen oso importantea zara, lerengo nobelan auzoari kokaguneari garrantzi handia emotea. Eta orduan, naiz eta ni ondokoa izan beste inguruko herri batekoa, basaurikoa eta auzori gutxi gora bera ezagutu, oso oso auzo berezia da. Gure entzule askok behar bat entzunez edo baino ez dute ezagutuko. Bilbotarrek eurek ere ez dute ezagutzen auzo hori, ze jente gehienari beldurre ematen di horti pasatzea, ez da erditik zeharkatzea, ze ikusten dute jo edana kanpotra raro afrikarra gehien entzuten dan hizkuntza arabea da, eta alde handiz gainera, eta bueno, beti dagoelako mezfiantza bas, e, etorkinekin, eta batez ere afrikarra beste kolore batekoa badira, eta orduan, nik egin duan izan da, haus horretan bizi, oregon, e, etxe bat lortu nuen, utzi zidaten, lagun baten lagunak utzi zidan etxe bat, pisu bat, utzik zeukan azalgai, eta hor egon az, bain bat hilabetetan, 6 hango giroaz ba, melatzen eta ba, barru-barruan sentitzen, ez da, eta hitz egin dut hango bueno, jende guztiarekin, han egin ditu nire jatordua nire dana, ez, eta, eta gizarteko talde Olako ONG estiloko talde guztien arduradunekin egon naiz, ba, prostituten alde lan egiten dutenekin, IESaren kontrako elkartekoekin, SOS arrasegriako jendearekin, eta azken lortu ba, jakitea enteratzen olakoa den auzoa eta eta askoz gustora erreza errezago idatzi dut horrela novela. Ba, irakurtzea besterik ez etzaigu falta, hori bai, esango dugu, liburuaren izena, errepikatuko dugu, emeretzi kamera dela, Eta e, emeretzi kamera izenburu hori ez duzu nola nahi aukeratu, Or, bada historio txobateratzean, ez da? Ba ize, gara, hain auzo problematikoa izan da eta hori, ba, ba egin zuten agintari, ba, kamera finko batzuk kokatu leku estrategikoetan bide guruztetan zertarako, ba, teorian hori delinkuentzia eta gaizkileak eta loko gauza ba, kontrolatzeko, ez da, gero beste gauza askotarako ere erabili daitezke kamera hori, jakina. E, eta zen badira ba, emeretzi. E, orduan oso titulu izenburu polita iruditu ditu zitzaidan, emeretzi kamera, eta gainera narratzaile nagusia ture ebera da, lehenengo pertsonan narratzen du, baina bigarren narratzaile bat ere badago, eta dira kamerak beraiek ez da, hotz-hotzean irugarren pertsonan kontatzen dutenak ba, ikusten dutena, eta ikusten duten askotan Ez da komeni jakitea, gaueko orduetan izaten dira, baster eskutuetan, baina kamerek ikusten dute eta kontatzen dute. Baunarte, Jon Arretxe idazlearen adirazpenak. Emeretzi kamera, novela beltza, dagoeneko eskuragarri duzue, erein argitaletxaren zigilupean, eta euskaraz eta gaztelaniaz kaleratua izan da, berriki. Thank you. Bukatzeko, aipatu, liburu eta diska azoka bat plantan jarriko dela hemendik gutxira. E, hemen sortzi garren ez, Euskal Liburu eta diska azoka ere izango baitugu ondarribian, hemendik hurbil San Pedro Kalean, abenduaren amabitik amaseira bitarte izango delarik, ba azokaz gozatzeko aukera. Kultur Alea. Gure hori mori. Gure begiei bezala gertatzen zaiu. Gutxi falta da zinegin festivalak ateak irekitzeko lehen aldiz azparne inguruan Euskal Herriko eta Euskarazko filma eta dokumentalak biltzen dituen zinemaldia izango dugularik aurrean jatxola gaztetxeak eta jartzea kulturretxeak Euskal Herrian ekoizten diren film horien ba, erakus bat irekin eh, irekina izan dute ala aurten ba, eh, egitarau zabal bat e, nahi izan digute abenduaren ama irutik ama bostera iraganden dena. Iru film luze, sei dokumental eta zazpi labur metraiez gain, solasaldi eta gaualdi bereziak ere prestatu dituzte ondorengo egunentzat. Festival honen eh, antolatzaren arrazoiaz mintzatu zaigu San Antion Durriti. Eh, Aztapeneko errazoina, nebozu dena jakin, jintzauko eh, matio egun batez, bilkura bat erat, eta proposamen bat egin digu. Eta guk eh, jartzean, uh, matio eta guk jartzean, pentsatu dugu interesgarria zela, bada gaur eguneko izpen bat uh, Euskal Zine munduan, interesgarria dena, eta ez da bortxaz, noiztenka filma bat edo bi agertzen dira, baina hor balio zuen denak emaitia eta komunikazioa itia eta mm, argian emaitia eh, euskal euskal egian den izpena euskarazko filmak edo euskal egiari buruzko filmak Nik bidei bat egin nahi diet eta irekin egin nahi diet Bazegok sakoneko garrazoi bat niretzat politikoa, pertsonala, herriarekikoa, irekikoa, neure buruarekikoa azken batean. jinkoak sortu du duteta eta Hala, leio berri bat irekiz bada, baurotariko filmak ikusi al izango dira aurtengo edizioan gartxot, bia nahi, barrura begiratzeko leioak gazta zati bat, bertxolari, xora, zistadak edota eta zimtiek de bezalako filmak ikusi al izango baitira guztiak, sola saldi, bertxo emanaldi edo gaualdi berezi batzuen baitan ere izango direlarik nola antolatu diren filmen proiektatzeko eta lekuen aurkitzeko kontatu digute antolatzaileek. <clears throat> Amar bat film horiak hiru egunetan sakatzeko, hola nola indugun, eh, baituzu eh, uh, bauzu behaz eh, amairu amalauta amabostean behaz atxian behatzi ontan edo hola badira filmak, zinegelan, Eta gero, erran behar da ere, eh, egunean zehar, badirela, eh, eta hiru egunetan zehar, badirela lauleku. cinema, eh, zinemaz gain, behaz, azparneko cinema gela hor uh, elkarte batek udeatzen du, zabalki elkarteak, eta aier esker pasatzen alditugu zineman, eta eskertzen ditugu, zen eta ikus lentzat ere baldintza honak dira euskal filmak ikusteko, pixkat aldatzen du, beste naz, <clears throat> Hortako eginak ez diren geletan maitea, bon, bi ordu e, egon ez, eh, piskat, eh, nartatzen eh, elbait zira. Beaz, zineme, zinemaz gain, bai, gero izanen da ere, uh, Ahman David, uh, laborantxe uh, liseoa, hor ere eskertzen ditugu zenta prestatu daukute gela handi bat, uh, pasteko filma bat edo bi, gero eiartzia kulturetxean ere pasako dira labur metraiak, eta teatiura gaztetxean ere izanen dira filmak. Hori da, zenta filma initz bazen eta momentu batzutan deliberatu dugu bat uh, bi emaitia denbora berian, uh, <clears throat> Hatik, parean eman ditugu beti, um, nola ezan, ez esklusibitate uh, delakoak, ezan nahi du, uh, eh, jadan ikusi dituenak edo pentsatzen dugu... Edo ikusteko aukera izan, izan dituenak. Hala, horiek ah. eman ditugu parean ez daitezen izan, uh, eh, neogezadin uh, pixkat uh, kaltetua izan. Basetasun guzti hauek bildurik, gogorara zizoiik, ba, abenduaren amairutik amabostera iragango dela zinegin festivala, Eta e, barne murgiltzeko, ba, webune bat luzatuko dizuegu www.zairoaldiz.zinegin marratxoa festivala.eu. astelen untako mintzalekuaren aipagaia pobrezia izanen da. Pobrezia beti izan bada ere, krisiaren eraginez, pobrezia ari da goratzen. Horren parean, beharrik jenden elkartasuna beti azkarra da. Zoin dira pobreziarat leharazten gaituzten mekanismoak. Zoin dira unkituak diren sektoreak. Zein da pobreziaren ondorioa eta eragina? Zoin da gizartearen begirada da eta jokamoldea pobreziaren aintzinean? Eta geruari begira, Zer egin? Hori guzia aztertzeko gurekin izanen ditugu Peio Iralur eskuz esku elkartekoa, Pantxika Ibarbur, Aterbea egiturakoa, Xole Mariluz eta Artzai Mendiburu ekonomialariak. Asteuntako mintzaleku gaia, pobrezia gizartean, pobrezia eskualerian, astelen arratxian zazpiontan, errepika, asteart arratxaldian lauontan. Kultur alea. Ba, kulturalea mankizunaren azken atalera iritsi garen honetan, itzorduen itzulitxipi bat egiteko ere momentua aprobetsatuko dugu. Alde batetik, jakizue bihar baionan, Euskararen izkeren atlasa dutela aurkeztuko. Baionako fakultatean, ba, Euskal Zaindiaren obraren aurkezpena burutuko da txaldeko seietan. E, Andres Urrutia, Adolfo Arejita, gotzon aurreko etxea eta sarles bidegain izango dira izlariak. Euskararen errizkeren da atxaldeko seietan bihar Baionako fakultatean iragango da. Eta bestalde, asteazken untan, ipui kondaketa bat ere izanen da, e, miarritzeko mediatekan san, errota bere kondalaria izanen da, eta hiru urtetik gorako aurrei begirako, ba, itzordua duzue, e, goizeko amarterditatik landa izango duguna. eta gazta zati bat eh, dokumentala abenduaren amalo untan azkainen biltokin ikusial izango da juntzeko zortzi terdietan sartzea lau eurotan duzue. Kafe antzoki gaualdi bat ere izanen da beskoitzen, aste bukaera untan larun batean egin zuzen iluntzeko behatzietan leizar, leizarraga taldea, Ixo, otxalde, salvador eta idoi, Michel Gardia ipuin kondalaria eta pantzo ire garai ere izanen dira, ba, beskoitzen iluntzeko behatzietatik goiti iraganen den kafe antzoki gaualdian. E, eh, amar eurotan duzue, sartzea, Eta olentzero rock egin bururatuko dugu gaurkoan gure itzorduen itzulia, ba esateko asteburu hontan, e, eh, larun bat untan nahi zuzen ere, olentzero rock izeneko festival bat eh, burutuko dela e, endaiako merkatuan. Bigarren edizio ospatuko dute, eta ze esatek, The Lookers eta ekintza taldeak izango dira protagonistak. Iuntzeko, amarretatik goiti, duzue azken itzordua. Bausa izan da gaurkoak eman duen guztia, entzulen eraldetik besterik ez, bihar arte eta bitartean ongizan, aio. Aio. With thoughts he can't help thinking, futures above. that's a sphere to me. Need you with my darling this car. Isan, alas, isan. Bidea hartzen du da. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Bueno, ta bai, bai ezagit, bai. ametsu bat bete dute. Hau zerta izan naiz. Kultur alea Euskal Irratietan.